Modesta sanguinés Uriarte estis bolidia componistino kaj verquisto kiu havis jornalisman laboron. Si estas considerata la unua componistino en Bolivia iniciatinto de y esploro cae de la feminisma movado. Si apartenis al familio de elstarai representantoi en la processo de sendependigio de Bolivio. Sen dube, si ricevis la tipan educadon por elitai familioi per religio, politico cae generalai artoi, cie piano cae canto estis Uno Unue, si studis en religiai lerneioi, cae poste, la instituto por Fraulinoi, de la instruistino a cabezón, modesta modesta staris en lernado de lingvoj y musico. Fininte siajn studojn, Modesta Sanguinés distinguigis ĉe la piano en la Salonoi de la Bolivia Alta Societo cae en presentante pezzo con inspiro cae maestrezzo, en sola, yen en duo, con la componisto Adolfo Valivian. Audinte Felipe de la Barra notis, si estis la plei bona el ciui, pro siei dolcezzo, sento cae plenumo. Modesta fondis la Filharmonian Societon pere de quiu organisis gravain bonfarein eventoin, inter quiui elstaras la quar concertoi ocasigitae en la municipa Teatro de la Paz. La i de Modesta aplaudis cae laudis cin ancau quiel componistino, cae notis cun admiro la encorpigon de indigenei elementoi en siei componajoi, chare en la degnaua iarcento la musica panoramo de la elito en la paz javis clare fremdan caracteron. En gi regis clasicismo cae romantiquismo cune cun la hispana zarzuelo imitante quio ocasis en Europo qui modelo de perfectezzo. Qui el acertas esploristo en la musico verquita por piano en la periodo 1845 oxen mil oxen existis neniu nazia fundamento en stilo, formo, harmonio, melodio au ritmo. Tamen, generale la socio juis anca alian ne scribitan musicon qui includis la indigenan au folcloron interpretita chefe de INDIANOI i kai mestizoi tia populara musico estis anca danzita in salonoi sed bedaurinde nenian meritis latenton ATENTON de prophesia musicisto por transcribi gin al partituro. Tiu sense, lavercado de modesta sanguines pri popularei temoi estas isolita caso. Xiei vergoi havas grandan valorum pri la intersciangio quiu povus occasi inter soziei clasoi. Sed, ili ne representis generalam tendentum, sed estis preferi exclusiva caso. Laverquisto Julio César Valdés opinis que modesta sanguines ne nur clopodis forminat siam gustum, sed ancau aspiris crei bolivian repertuaron, ser inspiron en la primitiva cae malgioia musico un la indianoi cerpis el siei paino flutoi cae flutoi. Inter aliei vercoi de modesta sanguines, pensajo cae indiana clacdanzo estas du exemploi de nazia laboro cun indigena musico ciel cef temo. Ci creis pli ol quindec componajoin, inclusive de mazurcoi, valsoi cae cristnascai cantoi, plei parte vercoi por piano. Modesta Sanguinés faris du publicajoin de siai vercoi en Pariso. En dono eldonoi estas la pezoi alto en la alianza, mazurco pri la batalo de Tacna per Bolivio fini sian intervenon en la milito de la variajo y por piano pri de la nazzia canto, la polco mazurco, la brisa del Uchumachi, tria mazurco y cae memoro pri la Mariana Alandia notas que en y mazurco. modesta eniras en pli intiman, pli personan lingvon, ol en la i vergoi, trovante en ciu el ili unican formalan proponon. Cian modesta esti dudexet iara, si iam havis gravan repertuaron, cae sia nomo estis inter la plei lestarae en sia faco en la lando.